Die Openbaring, hoofstuk 3. Skryf aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het darm 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie en hulle sal altyd in wit klere by my wees omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Skryf aan die leraar van die gemeente in Filadelfia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk. Ek het 'n deur vir julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het. En tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk. Ek beskryf dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk. Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaansbaardig is nie. Arm, blind, kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is so dat jylle ryk kan word. En koop wit kleren, so dat jylle jylle kan aantrek en jylle skande, jylle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan jylle oor te smeer, so dat jylle kan sien. Ek bestraf en tig elk een wat ek lief het. Laat dit dan vir jylle ergens wees en bekeer jylle. Kyk, Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.